katon nagelah bergagah kaya-kaya tansah tangguh prayet ning kewuh kaya wis aguh mungsu. mungsuh nalika mangke negari ngamarta kadhewar dening para pandhawa nalika nguni matil nenggahan utusaning prabu duryudana nggih sang tirtanata parandene mangke sampun karebat kalian serayaning para putra-putraning pandhawa katingal pinarak lenggah menika to warnane peparap Bambang Parto Dewa. Nuju lenggah kadhep lan sadaya para putra ingkang tinindihan Radyan Pancawala. Katingal Radyan Antaraja. Datan kantun Bambang Irawan. Gondo Kusumo, Prabu Kusumo, Danang Kusumo, Gondo Rumpoko, Jangkep Samyang Adep, tan pantara dangu katingal sawaning satriya saking dwarawati atmajaning prabu kresna nggih raden setyaka ingkang sesarengan kelawan ingkang pamandian setyaki sigra marak mangarsa mangkon wijiling pangandika eh, sang nara pati lampah ira alon micilangen nira sang nara pati lampah ira halon hinarebet padaya yuwarna bab seri Ong Sang Noropati To Nuro mengkota kulub pancawala kawula nuwun wonten timbalan ing ngadhawuh Kangjeng Rama mara prayogakna dihin kulub bawit wangune iki ana tamu kawula nuwun nuwun kados boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara sungkem kula mugi kunjuk iya ya wis dak tampa banget panarimaning sun mangketa kisanak winantu karaharjan prataning kisanak wonten ing pandhapi ngamarta ngriki kawula nuwun inggih kangjeng rama lulus raharja pisowan kula kalis ing urbeda manggih ing kayiwanan wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sahandhaping pepadha sampun kula tampi dawah sami-sami pangabekti saking jengandika kisanak ingkang wonten pengkersa miraharjo kula lulingi dhateng kapundi paring permbagi paduka raden wangsul kula ngaturaken sembah mugi kunjuk inggih raden sampun kula tampi dawah sami-sami sampun kasengguh menawi kula mitambuh jalaran kula dereng wanuh kaparenga kula nila gandha sing ngandika Raden Sarimbit menika saking pundi sinten sinambating wewangi Kula nuwun inggih Kangjeng Rama Sakderengipun kula munjuk atur langkung rumiyin mugi parma paduka hanjabel basa paduka dhateng kula Saha kula nyuwun mugi kula tuwin pepunden kula ing wingking menika kaanggepa kados dene kadang kula enem Yayi Pancawala Iya ya kisanak ora liwat hambung manut marang apa kang dadi aturing kisanak. Kula inggih ngaturaken penuwun Kangjeng Rama. Menawi paduka ndangu kaliyan kula, kula wingking saking nagari Ndawarawati atmajanipun Kangjeng Rama Prabu Bathara Kresna. Nami kula pun Setyaka. Wondene kula kaleres Bapak pamanipun putra kula pun Setyaka wingking saking swala bumi. Nami kula pun Setyaki. Sawise satata lenggah paran pawartane Raden Sarimbit rawuh oneng praja ngamarta kene. Kula nuwun inggih Kangjeng Rama malih-malih menapa? Semengko pangawak bojo sowan kula sesarengan kaliyan Paman Setyaki. Mboten sanes kepengin sanget kula badhe nyuwun pajar. Wekdal mangke manah kula nembe kapetengan. Wong dene petenging manah namung kajawi mrihatosaken dateng murcanipun Kangjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Ingkang sampun sawetawis dangu mboten katingakun dumateng nagari Ndwarawati. Ing mangka kula mireng tambang rawat-rawat ujaring sambewara pawarta ingkang binandhunging Karna. Bilih mangke para kadang-kadang nem-neman ngamarta sami hambapa dumateng paduka kula pitados inggih kanthi paduka dipun hanggep sudarma kan mar kadang kaneman tartamtu paduka satunggiling satriya ingkang waskita mila kangjeng rama keparang ospisan kula badhe nderek suwita dhateng paduka jangkep angka kalih mugi paduka keparang paring pajar dumateng pun setyaka kanedahaken menggah dhateng pundi pun pepunden kula Kangjeng Prabu Pabing Dwara Wati Kangjeng Rama ii Raden Setyaka wis tak tampa paswitaning Raden lan manawa Raden kepengin nyara widhekake murcane ing Rama pun bapa durung bisa paring dawuh malah ndak pundhut kaporo raden sawetara mapan oneng praja ngamarta kene ya kanthi raden mapan oneng praja ngamarta mbok menawa kena kanggo lantaran bakal timbule kengrama ing dwarawati kula nuwun inggih ngestuaken dawuh paduka kangjeng rama inggih kula ingin amli dherek keparingipun raden kula badhe suwita ing paduka nderek rumeksa suwi negari ngamarta ing mangki raden lan wuruhan kabeh para putra anggoning sun mapan ana ing praja ngamarta iki ora kepengin adedakah mengku kamukten ngamarta kajaba pun bapa nuruti marang panyuwuning putraku pangcawala sakadang ingkang pun bapa bakal nerusake marang lelabuhaning para Pandhawa. Lamun Pandhawa wis kundur, negara Ngamarta tumuli bakal ndak caosake bali marang para Pandhawa. Ya mung kekudanganing pun bapa marang kabeh para putra. Sira kang wis dadi satriyaning praja. Aja lali tansah ambudidaya ngupaya marang marganing karahayen Kangjeng Rama mugi keparenga paring pitungkas menggah menapa margining karahayen menika wau Kangjeng Rama inggih keparenga Panantaraja inggih nyuwun dawuh mawi lampah kados pundi supados kula sakadang saged manggih margining karahayen sumurupa kabeh para putra lamun kepingin ngancik marganing karahayun ponco dharma bakti tansah tindak mong ingkang sepisan yaiku siro kulub kudu tansah angawurwi marang kajaten nilan surasaning paugeraning pangeran marang tumarap kaulo minongko dadi dedasaring piandel utawa bebundelaning tekad ingkang wis padha den wondene ingkang kaping pindho tansah nindakno bekti marang pangeran lan utusane ingkang wis disentosake kanthi srana manembah minangka dadi tetalining eling ingkang kaping telu kulinakno ngunjara marang hawa nafsu kang pamriye tumindakmu ora bakal nyimpang saka garis sing bebener lan ora bakal dadi kalibetaning laku munggo nutupi wajib switana ing praja ingkang kaping papat tansah nindakno budi dharma yaiku ambabarake sih katresnan marang sepadaning titah kanthi srana weweh kebecikan kinarya kanggo mitulungi marang kalibetaning riyan manut marang sakuwasanmu lang iki uga kena kanggo srana nuntuni marang kasucen ning bebudenmu geneping kaping 5 yaiku tansah anggenana budi luhur aja nispa aja candala lawan nganiaya kang pamriye supaya bisa dadi srana utawa pinaka dadi sangwanggonmu swita marang praja lan sebo ana ing sakjroning gegayuwaning uripmu. Mangkono kuluk mungguh kang dadi surasaning panca dharma bakti ingkang wajib katindakake kabeh para muda. Kawula nulungi Kangjeng Rama. Mboten langkung putra paduka sakadang namun tansah ngestakaken dawuhipun Kangjeng Rama. Kawula nulungi pajar manah kula Jeng Rama. keparang paduka paring tuntunan dateng putra paduka pono setioko kajaba saka iku kulup siraja padha kaget mbok menawa ora bakal suwe negara ngamarta kene bakal nemu pacoban nanging pacoban kang bakal tumempuh iki malah kena kanggo srana angungkal marang kawaspadaning kabeh para putra-putraku langlanging driya mangu mangu mangun kong kanduan limang lelena tanpa kanden yen tangkung mangkut ya hukum sono spadhake trigongo ingkang marak ana ngarasaning sun kawula lakon inggih Gusti Abdi paduka pun trigongo ingkang abiyantara ana wigati apa trigongo luwun atur wuninga ing mangke jawi wonten barisan segelar sepapan manut umbul-umbul mboten pangling menika barisan saking nagari Ngastina sumbar maciyo-ciyo ingkang dipun sumbari namung paduka Gusti kula. Iya jagat diwa Bathara. Kabeh para putra kaya wis netes kang dadi dawing pun bapa, tetelo iki para Kurawa kang anekaning Praja Ngamarta. Kangjeng Rama sampun tumut cawe-cawe mangke Antaraja piyambak kang sumagah metu agem. Iya ya kula pontrejo duga-duga digawa ngati-ati aja kongsi keri kaporo padha gedhekno kaprayetan yo nggih. manun siring soto kurowo tambah kongke sulo kafe um durung nganti aku mlebu mertamu ora pangling iki rawan inggih eyang kula kang wayah pun lirawan <laughs> Irawan malang kadak kalau wong tua tanpa ngejeni. Malang kerik orang ngarepe wong tua. Iya, iya, saya ngati-hati ya, dir. Gih, ban! Katingalipun yang patih sesarengan kalian pepunden Kurowo miranti senjata badhe wonten wigatos menapa yang ngene irawan aku krungu kabar jare ngamarta menungsa sing jenenge Parta Dewa. Apa bener? Lurus. Lurus. Gandeng sampun ngertos badhe menapa? Atos-atos liman, Ontor jom mripate wis mencorong kaya singa barong. <laughs> Ah, ne ora ngati-ati, bakale bilahi. Meneng asik dresasana sing prayit nggat, Wih, eh, man. Irawan luwung wonten dawuh. Rawuh ku ana ing kene minangkani pamunduting kang wasi nuwun Prabu Duryudana. Harya Suman Bali marang Astina kudu wis nggawa bandane Bambang Partadewa. Ora susah kakan rembuk nyoh iki punjung aku tampan los. Ah! Eh! wis saglar papan kolado supaya ngamarku ora pangling setyaki Jaluk bantane Bambang Parto Dewo. Bantang kakean pemanga ayu setiaki ayu momo. Wani karo swatama. Leno pangendamu. Lakon dak tebak jebol dadamu swatama. Sirno, Raden Lampus ya. Sirno mangga. Bang Layek Mas Sirno mangga ning